Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takojmë sonte alhamdulillah në takimin e radhës. Dhe sonte do të fillojmë me komentin e surës së fundit nga gjuzi 29. Kemi kalu një udhëtim të përbashkët që sa kohë në surët e gjuzit Tebarak pjesës së 29 të Kur'anit dhe kemi përfunduar në takimin e fundit surën El Insan. Atje kemi thënë te sura El Insan, se Allahu tebareke ue teala në këtë sura, ka përmendur disa kuptime të rëndësishme dhe bazike, që duhet ta shoqërojnë njeriun gjatë jetës së tij. Sura El Insan i tregon njeriut kush është prejardhja e tij, roli i tij, Çka pritet prej tij dhe si mund ta arrijë këtë pritshmëri dhe çfarë ndodh nëse e arrin, si shpërblehet e kështu me radhë. Andaj surja Al-Insan tamam sikurse e ka edhe emrin, surja e njeriut, surja që flet për jetën e njeriut dhe rolin e tij mbi kësaj bote. Pas kësaj sure vijon surja El Murselat dhe kjo është surja e fundit nga suret e gjuzit Tebarak. Sura El Murselat është sure e Mekës. Ka zbrit në Mekë dhe nga veçoritë e kësaj sure është se Dijetarët kur i ndojnë suret në kuptim të lokacionit të zbritjes, thojnë se ka sure që ka zbrit në Medine, ka sure që ka zbrit në Meke, ka sure që ka zbrit në udhëtim, ka qenë pejgamberi salallahu alejhi ue selem në udhëtim, as në Meke, as në Medine, e kjo sure ka zbrit në shpellë, ka qenë pejgamberi salallahu alejhi ue selem domethonë në shpellë në Mina, dhe ka zbrit. Domethonë, llogaritet si një sure që ka zbrit nën tokë, jo mbi tokë, si veçori. Dhe këtë sure pejgamberi salallahu alejhi ue selem e ka këndu shpesh, veçanisht në namazin e akshamit, suren El Murselat. Bile, një dit e ka këndu Ibni Abasi, radiallahu ta'ala anhu, e nona e tij Umul Fadl, i ka thonë o biri jem, Kjo sure i ka 50 ajete, është sure e Mekës dhe sikur që e përmena pejgamberi salallahu alejhi ue selem e ka kënduar në namazet e tij shpesh këtë sure. Kjo sure fillon me disa betime dhe përmbajtja tematike e kësoj sure është kryesisht e ndërlidhur me ditën e gjykimit. Është kryesisht e ndërlidhur me atë që e pret njeriun në të ardhmen e tij. Dhe kjo është një lidhje e rëndësishme me surën El-Insan edhe surën El-Mursalat. Surja El-Insan flet për njeriun, rolin e tij në këtë dunja, të tashmën e tij dhe të kaluarën e tij. Në surja El-Mursalat flet kryekëput për të ardhmen e tij. Edhe në surën El-Insan ka pas informata për të ardhmen e njeriut. Mirëpo, ajo sure ka filluar me të kaluarën e tij, kush ka qenë njeriu, fillesat e tij, e tashmja e tij, kush është njeriu realisht, ndërsa surja El-Mursalat flet për të ardhmen e tij, po edhe në këtë sure ka disa ajete që flasin për të kaluarën e tij, për t'ia kujtuar njeriut kush është ai dhe cili është realiteti i njeriut. Tashi Allahu xhel-le shanuhu këtë sure fillon me betim. Dhe betimet që janë në fillim të kësaj sure, dijetarët i kanë komentuar në disa mënyra. Domethënë, në çka Allahu betohet, ka disa mendime, mirëpo dallimet dhe në qëndrimet e dijetarëve në atë çka Allahu betohet, nuk nuk shkaktojnë asnjë problem. Ngase është me rëndësi ta kuptojmë betimin, arsyen e betimit, për çka Allahu betohet, ndërsa me çka Allahu betohet, edhe pse ka mospajtim, tek e fundit të gjitha janë krijesat e Allahut, ai betohet në çka don. E këtu ka mospajtim tek dijetarët se ajo që Allahu betohet këtu si diçka e dërguar, a është a janë a janë erërat e forta se mursel në Kur'an përmendet që edhe Allahu tebareke dërgon erëra. A janë për qëllim erërat e fuqishme që Allahu dërgon apo janë për qëllim melaiket? Apo është për qëllim çdo gjë që Allahu e dërgon si mesazh për njerëzit, që njerëzit marrin mësim e që në këtë ka kujdes dhe ka bamirësi të Allahut ndaj krijesave. Këto janë kryesisht komentet e dijetarëve lidhur me atë në çka Allahu betohet. Prandaj, kur në komentet e dijetarëve kemi koment që flet për diçka të kufizuar, diçka të përveçme, për njësi të caktuar flet dhe kemi komente që flet për tërësi dhe të përgjithshme zakonisht preferohet të mirët ajo që është e përgjithshme ngase përfshihet edhe e para dhe edhe e dyta prandaj pavarësisht asaj se a është ajo që Allahu betohet në te dhe betohet me te erënat e fuqishme a janë melaiket me rëndësi është se Allahu dërgon Kjo është me rëndësi që ne këtu ta marrim mësimin e duhur. Çka Allahu dërgon? Wal mursalati urfa. Dhe këtë që Allahu e dërgon e cilëson. Madje ajetet në vijim janë më tepër cilësim të kësaj dërgese se sa që janë betime të reja. Andaj Allahu thotë wal mursalati urfa. Betohem në atë që Allahu i dërgon. Urfa i ka dy kuptime. kuptimin e vazhdimësisë, diçka që është e vazhdueshme, e lidhur një me tjetrën, dhe diçka që është ma'ruf, diçka që është e mirë, e këndshme, e dobishme. Prandaj, pas këtij zbërthimi gjuhësor, mund të konkludojmë se Allahu betohet në krijesat e tij të lloj-llojshme, qofshin erëra apo melaike apo çkado qoftë, që i dërgon tek njerëzit në mënyrë të vazhdueshme si kujdesi i Allahut për krijesat e tij për t'u bërë mirë njerëzve. Në këtë Allahu betohet. Këtë dërgesë Allahu xhallahu ala ose këtë kujdes po domethënë fillimisht, këtë kujdes Allahu xhallahu ala e ka Përmendur si mesazh murselat. Ne këtu është mirë që të ndalemi pak të nderuar vëllezër dhe motra që të meditojmë te ky mesazh. Allahu këtu na kujton përmes betimit dhe kur Allahu betohet në diçka, atëherë betimi i Allahut neve na jap disa mësime. Kur Allahu betohet në diçka, betimi i Allahut na jep disa mësime. Mësimi i parë që na jep betimi në Allahun është madhërimi i Allahut xhalla xhelalu. Ngase Allahu betohet në çka don. Dhe betohet në atë që Allahu e din, e njeh dhe e ka kriju dhe e ka në dorën e tij. Andaj kudo që Allahu betohet, ai betim duhet që fillimisht ta ngrit nivelin e madhërimit të Allahut në zemrat tona. Pastaj, kur Allahu betohet për diçka, jep me kuptu se, ajo në çka Allahu betohet është shumë e rëndësishme. Madje ka lidhje të ngushtë me atë për çfarë Allahu betohet. Se ne jemi ende te betimet, do të vazhdojmë tutje, pastaj edhe për çfarë Allahu betohet. Por meqë jemi ende tek betimi në çka Allahu betohet, atëherë në çka Allahu betohet është shumë rëndësishme. Nuk është, është betim, kalimthi, i rastëshëm, të betohet në diçka jo. Betimi është një mesazh, dhe ajo në çka Allahu betohet ka lidhje të ngushtë me atë që për te Allahu betohet E këtu Allahu betohet në dërgesën, wal mursalat. Pavarësisht tash kjo dërgesë a është erërat e dërguara që sillin bereqet e lëvizin retë, e retë që sillin shi pastaj kështu me radhë apo janë melaiket që Allahu i dërgon me mesazhe të caktuara tek e fundit nuk është kjo pjesa e e diskutimit tonë. Pjesa është te mesazhet, te dërgesat Allahu dërgon. Dhe kjo urfa, tamam është e vazhdueshme apo. Prandaj Allahu flet për një kujdes, një proces të vazhdueshëm të dërgimit. Që neve duhet na vetëdison se a thu vall a po dina me i lexu qysh duhet mesazhet e Allahut tebareke ue teala. Krejt çka funksionon në veten tonde përreth teje është mesazh. Nuk është e rastësishme. Ty duket rastësisht e ke pa një lëvizje të caktuar. Ty duket rastësisht diçka të dol në rrugë. Kjo për ty është e rastësishme. Allahu xhel-le ue ala e bën me urtësi. A e lexojmë ne si duhet, a nuk e lexojmë ne si duhet, a e kuptojmë ne, a s'e kuptojmë ne, kjo është problem tjetër. Mënyrë të vazhdueshme. Prandaj të nderuar sa shprehim gatishmëri, sa jemi të koncentruar e të fokusuar në leximin e mesazheve të Allahut tebareke ue teala. Shikoje për shembull atë ngacmimin e brendshëm që ta shkakton ardhja e mesazhit në telefon. Nëse ki telefonin duke u mbush ma larg, apo edhe fillon me u dridh një dy tre herë apo ti je ma larg. Vështirë e ki me met indiferent apo nga ajo dridhja se kush po t'çon, mos po i duhem dikujt, mos o ndonjë përgjigje që e kom dërgu një kërkesë e kështu me radhë. Nuk ki me kon, e din. Nuk mush me kon indiferent. Diçka nga brendia të lëviz. Apo madje ta merr fokusin, ta merr koncentrimin. Dhe nuk qetësohesh derisa nuk e lexon këtë mesazh. Ngase jemi në kohën e mesazheve, në kohën e informatave jemi. Prandaj këto informata kanë ngjallë shumë kureshtjen e njeriut, që të merret edhe me atë që nuk i përket fare, nuk është për të fare, po ja që ka qejf me ditë çka po ndodh, çfarë informate erdhi, çfarë lajmi u publikua, kush më dërgoi mesazh. Gjitha këto janë pjesë përbërëse e preokupimeve ditore të njeriu. Edhe Allahu dërgon mesazh. Kur Allahu dërgon mesazh, angjall te ti a provokon te ti interesim të tillë çka tha, çka u bë, e kështu me radhë. Për shembull ka surën Kur'an që ti dëgjon shpesh. Nuk po them surën Fatiha, po e tejkaloj surën Fatiha. Ka suret që ti lexon shpesh, apo për shembull. Dhe ajetul kursin, ajetul kursin, ajetul kursin është mesazhi ma i madh, e dini se është ajeti ma i madh në Kur'an. Ajetul kursi është një ajet, por i ka dhetë mesazhe. Në ajetul kursi dhetë mesazhe. Për shembull, Allahu thotë: "Wa huwa al-'aliyyu al-'azim", në fund, dy emrat e Allahut xhel-le ue ala. Sa të provokon kjo me këqyr, çfarë kuptimi ka emri i Allahut el-'aliy el-'azim? Apo kalojmë shumë me vite lexojmë surën ajetin el-kursi, kalojmë shumë, po nuk ngacmon, nuk t'lëviz me marr me e lexu një përkthim, një tefsir me pyet dikënd çfarë kuptimi ka el-'aliy el-'azim. Po thotë që ky mesazh nuk të përket, edhe, mos, edhe se se kupton tekefundit kalohet dyqysh. E që kjo është problemi. Prandaj, uel murselati urfa. Allahu flet për mesazhet e dërguara, që duhet të ngjallin interesim dhe duhet të jenë prioritet për neve. Lajmet që vijnë nga Allahu tebareke ue teala. Lajmet, çka thotë Allahu tebareke ue teala? Çka thotë Allahu për këtë punë? Në gjitha poret e jetës, Të nderuar vëllezër, e, ne sot për shembull, jemi me dim, jemi të, të, të, të vërshuar nga informata nga më të llojllojshmet. Shumica nga këto informata, sikur që e kam përmendë, vazhdimisht nuk na përkasin, nuk na duhen. Madje na shkaktojnë dame, duke kriju një lloj panike, frike, e rezerva të caktuara e kështu me radhë. Sa ka udhëzime që i ka thonë pejgamberi nga edukata, për shembull, nga edukata e besimtarit në ushqim, veshmbathje, në pastërti e kështu me radhë, që shumë nga këto edukata për shembull besimtarit nuk i dinë ato. Ngase kur të informon pejgamberi sa për edukata të caktuara, nuk ngjall shumë interesim fatkeqësisht, sikurse ngjall interesim informimi i kushtimisht ndonjë organizate botnore që ka të bëjë me çështje të caktuara. E ato janë me rëndësi, nuk po i neglizhojmë ato fare, po po flas për mesazhet e neglizhuara, për mesazhet e palexuara, për mesazhet që kanë ardhë, ke pa aty kur vjen tek aplikacioni i caktuar, mesazhet, të pashletume, të pa meditume, të pa marrë seriozisht. Për këtë Allah betohet vel mursalati urfa. Andaj unë konsideroj që edhe surja mursalat mund të shërben, mund të shërben në mënyrë të mrekullushme, si çdo sure tjetër, si sure për t'u pregadit dhe për ta kalu me të muajin Ramazan. Çka duhet me bo në Ramazan? Këtë duhet ta bëjmë. Duhet që Ramazani t'na këndell në këtë aspekt, t'na e ngrit vetëdijen, t'na e shton interesimin për mesazhet e Allahut Azze ve Xhel. Edhe Ramazani ka mesazh, cili është mesazhi i Ramazanit? T'i themi veti, me çka vjen ai, çka pret prej neve. Këto janë tema tona që duhet t'na interesojnë dhe duhet të jenë për neve prioritare. Wal mursalati urfa. Dhe Allahu tha, vijnë në mënyrë të vazhdueshme. Disa nga dijetarët kanë thënë që meqë bëhet fjala në këto betime për mesazhe dhe bartësit e mesazheve. Pavarësisht bartësi i mesazhit a është era, a është meleku, po çkado qoftë tjetër? Allahu xhelle ue ala në vazhdim ka përmend edhe disa cilësi të bartësve të mesazhit. Duhet t'i kesh disa aftësi të caktume. Që këto aftësi i shpalos surja Al-Mursalat në fillimin e saj të betimit ku Allahu betohet tash në disa krijesa të caktuara. Nga ato tash vel Mursalat, ato që Allahu dërgon qoftë era apo qoftë melaiket. Prandaj Allahu tha urfa urfa e përmendëm edhe në kuptim të vazhdimësisë, diçka që nuk ka shkëputje. Çka i bën përshtypje te begatia e caktume njerëzve në përgjithësi, besimtarëve? Çka i bën përshtypje te begatia? Ma shumë t'ju bën përshtypje te begatia, don përfitimi nga begatia, shfrytëzimi i begatisë. Mirëpo, a ju bën njerëzve përshtypje, për shembull, dhuruesi i begatisë, kush e ka dërgu kujdesi i Allahut për ty, ajo begati s'ka ardhë rastësisht, nuk është hudhë nga qielli e rastësisht ka qëllu në shpi tonë, në oborr tonë. Jo, jo, ajo ka ardhë me adresë, ai mesazh ka ardhë me adresë, me emën tand, filanit du me ia çu këtë, këtij me ia dhënë këtë, gjithçka atë. Prandaj ë kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ubej ibn Kabit ka thënë lexo Kur'an. Ka thënë ja Rasulullah me ta lexu ty e ty të ka zbrit. Po Allahu përmend me emra robët e tij vazhdimisht. Çdo mesazh që vjen i përmendur një emër. Meleku vjen me emrin, me adresë vjen. A të bën përshtypje kjo pjesë? Pra begatia që vjen e caktuar te ti. S'ka shku te filani. Ai e ka me emrin te ti, si pako e dërgume. A të bën përshtypje që mu ma ka çu Allahu? Kjo pjesë e dërgesës ma pak na bën përshtypje. Ma tepër na bën përshtypje çka ka brenda dërgesës. Apo. Jo kush e ka dërgu, as pse e ka dërgu, po çfarë ka dërgu. E kjo çfarë ka dërgu është ndikimi i këtij materializmi të egër në jetën tonë, që ma shumë bëjmë kah shfrytëzimi, sesa kah kuptimi. Andaj, Dashuria e sinqertë nuk mirret me nuk mirret me përmbajtjen e begatisë, çka është, s'o me rëndësi. Dashuria e sinqertë mirret me kujdesin, dhe pse e ka dërgu mjafton atë. Çka do që çon atë? Apo ai që don Dhe pse ta ka dërgu një selam, të ka dërgu diçka t'caktuar, është domethonë sa të. Edhe pse ti e din se ai nuk çon gjithçka. Mirëpo, paramendo për shembull sa është, sa është, e, ndoshta, e, po thom minimumi e padinjitetshme, nuk është, sa është, në mon, jo, jo në rregull, që dikush të ka dërgu një mesazh t'caktuar, në kuptim një dhurate t'caktuar, dhe, Para se me pyt, para se me falënderu, para se me u gëzu që ai ta ka dërgu, harron krejt këtë, dhe krejt synimi është të shoh çfarë, çfarë ka dërgu, a kupton. Rregull ti e sheh, nuk i ka, a kupton, por du me, me të bo përshtypje ma tepër dërgesa, prandaj Allah betohet në dërgesat, Duke mos treguar kush po dërgon. Allahu tha: "Betohem në dërgesat, wal mursalat." Mirë, kush i dërgon dërgesat? E po këtë duhet ju ta keni të instaluar vet, gjithmonë këtë ta kujtoni. Që Allahu xhel-le ue ala është ai që i dërgon begatitë, mirësitë, mesazhet, e që na duhet gjithmonë me i lexu këto mesazhe. Pse Allahu dërgoi kët? Çka ishte kjo? Mesazh Ibn Xheuzi Rahimullah kemi përmend disa herë që domethonë ka pas e, ka pas sukses të madh në ligjërim, i ka jep Allahu shumë oratori, i ka jep Allahu sukses, domethonë thuhet që thu, është regjistruar që deri 100.000 vetë janë bo musliman në derse t'tina, a kupton Fjalët e tij. Kanë ardh njerëz me pozita, kanë ardh njerëz me ndikim me ngu dersin e tij. Edhe në një moment nuk e di qysh ndodhi, a kupton. Subhanallah. Edhe një lloj, një lloj ata kanë qenë shumë t'ndishëm, senzorët e tyne kanë kanë funksionu shumë lehtë, shumë shpejt apo. Edhe në moment të caktum, sikur, sikur duket qenë, i ka bu përshtypje shumë, ajo masë e madhe, në radhë parë i ka pas krerët e shtetit, apo, pastaj njerëzit në radhë e me radhë, do në atë kohë që deri në dhetë vetë, ja kanë përcjell dersin, se s'ka pas zërim në atë kohë, a e ka thonë një fjalë, a e ka thonë deri në dhetë, përcjell sa kanë qenë, apo, si duket kjo pamje pak, Ja kanë ngacmu zemrën apo. Thot edhe, mirëpo këta e kanë vrej, se ka, këta kanë bu testime, vazhdushme, këta mesazhet i kanë marrë. Thot edhe, e hetova menjëherë në namazin e natës. Nuk ishte shije më aty, e humba shijen aty. Ishte namazi, po nuk ishte shija. Vrapova që ta kërkoj Bëj dua, jep sadaka, lexo përlirën, po nuk kthehej, nuk kthehej. E kuptova tha mesazhin. Apo se Allahu tebareke ue teala i tha që po shkoi zemra atje te krijesat, atëherë domethonë shija humb, ngase krijesat nuk japin ëmbëlsirë. Krijesat e idhësojnë raportin me Allahun. Ndërsa sa ma tepër i shkëput nga krijesat, më ëmbël e shijon, apo raportin me Allahun xhel-le ue ala. Prandaj, aja që garanton ëmbëlsinë e adhurimit edhe përjetimin e adhurimit është kusht sinceriteti, i sinqertë me Allahun xhel-le ue ala. Sa ma tepër njolloset me njerëz, Me dëshirë e kërkesë për lavdata, humb shija e adhurimit. Humb, s'ka shije. Ka shije vetëm në privatësi, kështu Allahu e don atë. E kërkova, e kërkova, dhe derisa një muaj ditë tha isha duke e kërkuar. Dhe në fund tha, shkova tek varret, atje ku ka më ra në fund, edhe atje, nga marrja mësimit, nga meditimi për vdekjen, e ktheu tha Allahu azze ue xhel. Shikoj një mesazh e ka dërgu, por s'ka s'ka nuk është tregu, nuk është tregu indiferent. Sa bon me humb njeri për shembull, jo vetëm cilësinë, e humb edhe sasinë e adhurimit. E humb një shans të caktuar, mesazh. A merr me lexu pse humba? Si mos mund të jetë për shembull, kështu me radhë. Apo themi, hajde inshallah, ndodh vjen kështu. Kjo është Të palohen mesazhet. Lej se ka kohë kur të liroma i lexoj ato. Paramendo për shembull me i lexu ato mesazhe në varr njeri ato. Çka i kryn punë? Andaj mesazhet e Allahut xhel-le ue ala në mënyrë të vazhdueshme, ngase Allahu i dërgon urfa për të na bo mirë, për t'u kujdes për neve. Allahut fel asifati asfa. Asif është diçka që vjen në mënyrë, domethonë, të fuqishme, të furishme, lloj shtrëngate. Kur betohet Allahu për mesazhin, dhe betohet Allahu xhele xhelaluhu ta se ky mesazh, i dërguar, qoftë erë, qoftë melek, vjen në mënyrë të fuqishme. Andaj pejgamberi sa sallam këtë domethonë aspekt të të prezantimit të fuqisë, të elanit, të aktivitetit e ka kërku vazhdimisht atë. Vazhdimisht atë. Edhe kur njeri është i lodhur, ka thonë pusho, pastaj falu, ama jo kështu. Ka hy në xhami, e ka gjet një litar të lidhur për xhamie. Ka thonë i kujt është ky habl, ky litar i kujt është. Ka thonë është i Zejnebes, grus tij. Radiallahu anha, ka thonë kur po falet gjatë natën e kur po lodhet, po pshtetet në litar. Kur ka shku me bo umren, është përhap një, një, një, një, një shpifje nga ana e kurejshve se muhaxhirët e Mekës pasi u shpërngulën në Medine nuk kanë çka me hongër e me pi Janë dobësu, janë ligshtu, janë bo. Tha Pejgamberi alejhi selam, zbuloni krahët. Andaj në tavaf ka me që, kur futen në tavaf, zbulohet krahu i djathtë. Një nga arsyet është kjo, nuk është arsye e vetme, një nga arsyet ka qenë, zbuloni, që ta shohin pjesën edhe e fuqisë së besimtarëve, se nuk i ka lodhë beteja, s'i ka lodh dëbimi, s'i ka lodhë refuzimi, përkundrazi, të fuqishëm janë, kanë bo tavaf me fuqi, e me stabilitet, e me angazhim, e kështu me radhë. Fel asifati asfa, me konë i fuqishëm, me konë stabil, jo i lodht, i përgjumur, i dëshpruar, kjo nuk është pamje e besimtarit që din me lexu mesazhet, pamje e besimtarit është pamje e cila realisht tregon një elan, fuqi, stabilitet, Tregon disponim edhe kur s'është qashtu, kupton. Din me reflektu me optimizëm edhe kur ndoshta pik optimizmi s'ka, kupton. Din me reflektu, din me majt veten. Jo që në hapin e parë, në goditje të parë thehet, gjunjëzohet. Dhe Allahu betohet në këtë furi, në këtë ardhje të fuqishme, fel asifati asfa, që tregon fuqinë e Allahut normal. Fuqinë Allahu xhelle ue ala tregon. Po tregon natyrën e besimtarit që duhet të jetë i fuqishëm, stabil, edhe në kuptimin e brendshëm, po edhe në kuptimin e jashtëm, edhe në kuptimin e jashtëm të jetë i fortë, i fuqishëm, që t'i përballon obligimet e jetës, që ti gati me u sf- me me me u ballafaqu me sfida, po edhe në beteja t'ndryshme çfarëdo qofshin ato, i fuqishëm, i përgatitur, i gati për çdo situatë, po thom, jo i lodhur, i plogështuar, i rraskapitur. Andaj fel asifati asfa është ajo që Allah betohet në erëra që fryjnë fuqishëm, po edhe melekët që me shpejtësi vinë për ta sjellë mesazhin dhe Allahu tebareke ue teala. Që mos t'vonohesh, posa Allahu të obligon për diçka, e dëgjon një urdhër, e dëgjon një udhëzim, e dëgjon një ndalesë, fuqishëm dhe stabil, aktivizohu e lëviz, kryje, bone, Andaj tha pejgamberi a.s. në hadithin e tij, "Hajrul birri axhiluhu." Pejgamberi a.s. tha, "Bamirësia më e mirë është ajo e menjëhershme, e furishmja e momentit." Dëgjon për një punë menjëherë, dëgjon për këtë zë... jo dikujt tash për shembull t'lëvizë për një punë të mirë t'caktuar duhet me aktivizu krejt Sahih Buhari për me bindë apo. Krejt Buharin duhet me lexu për mujt me lëviz në fund Edhe çfarë kontributi me dhonë, që ai me dhonë një sasi t'caktuar me për shembull minimale të mundësive që i ka apo. Me çka me t'lëviz a? Pejgamberi a.s. me gjysë ajeti, veç e ka lexu, sahabët kanë krejt çka kap. S'osht për shembull duhet muslimani e, e kap një e kap një, ndoshta një Po, jo në situata duhet, bajagi do ajete me lexu e duhet, bajagi shumë m'u forcu e duhet, ama ende situata që nuk duhet shumë ders me të kallëzu, nuk duhet shumë bindje, andaj mos, mos i, mos i devalvo e, mjetet që i ki për fuqi, po merre punën fuqishëm, merre punën furishëm, kryje punën, për. Çka ndajnë? Ndahet e mira prej të keqes. Ndahet e drejta nga e pavërteta. E drejta nga e padrejta. Ndahet drita nga errësira, i miri nga i keqi, duhet me konë të ndara këto punë. Allahu betohet në ndarje, Allahu betohet në dallime. E pse kjo është ma tepër thashë cilësi e dërgesave që Allahu dërgon. Andaj këto mesazhe që Allahu dërgon me melek, me erë, me çkado qoftë, bëjnë ndarjen. Bëjnë ndarjen e caktuar që në këto ndarje duhet ti me ditë se ku është pozicioni yt. Ku është vendi yt? Ku është radhitja jote? Në këtë që Allahu xhallahu ka ndarë. Fal mulqiyati dhikra. Allahu thotë dhe ato që përcjellin mulqiyat që hudhin dhe përcjellin dhikra. Dhikra është këshillë, përkujtim. Këto melekt, këto janë melekt, pa asnjë mëdyshje. Ka dhe se, se alim ka edhe ke edhe era është, se era vjen me këshilla, kur vjen era e fuqishme, përplas, a s'ka këshilla? Qysh s'ka këshillë, ka porosi t'madhe, ta tregon fuqinë e Allahut tebareke ve teala, që ka për shembull, kur fryn era, anijet me tonelata, nuk i llogarit fare, i përplas me dallgët e detit, Shikoni të nderuar, gjitha këto Allahu betohet. Tha disa janë betime, e disa janë cilësi të bartësve të mesazheve që Allahu i dërgon. Me gjitha këto Allahu betohet. Dhe në fund thotë, udhran au nudhra. Udhran au nudhra. Këto mesazhe, këto mesazhe, që Allahu i dërgon përmes melekve, përmes ernave, madje në forma të ndryshme sikurse përmendëm. Udhran au nudhra, i kanë dy natyra, natyra e arsyetimit dhe natyra e qortimit. Natyra e arsyetimit. Këtu është një mësim me rëndësi me e kuptu, të nderuar vëllezër. Shiko, Allahu dërgon mesazhe. Dhe njerëzit kanë përgjegjësi për këto mesazhe. Mesazhi ma i madh është Kurani. Pastaj jeta jote është mesazh, begatitë janë mesazh. Gjithçka çka sheh nga fuqia e Allahut xhalla xhelaluhu është mesazh. Dikush e lexon, dikush s'e lexon. Dikush përfiton, dikush nuk përfiton. Rregull. Nudhra e tjerët i kanë për qortim, ngase ju kanë ardhë mesazhet, s'i kanë lexu. I kanë ardhë mesazhet, i kanë injoru. Prandaj, ajo ndarja që thash, ai dallimi që Allahu tha që bëhet, bëhet mbi këtë bazë. A është, a, a, a, e arsyeton ti jetën tënde? A e arsyeton ti tek Allahu xhalla xhelaluhu begatinë e shfrytzume? A do të jesh i arsyetum apo i qortum? Andaj varet nga mënyra e leximit të mesazheve dhe përfitimit nga mesazhet. Pas gjithë këtij, domethanë shpjegimi, edhe pse këto këto ajete të para të sures Murselat, thash, përmbajnë edhe cilësi të bartësve të mesazheve që duhet m'i shpjegu në formë tjetër, por në hyrje të kësaj sure gjitha këto Allahu thotë inna ma tu'aduna lawaqi'. Betohem në melekët, ernat e dërguara, në ato që vijnë furishëm, në ato që shpërndajnë, në ato që ndajnë, në ato që sjellin këshillën, në ato që kështu, këtu betohet Allahu xhel-le ve ala thotë n'fund, innema tuadune levaki. Ju betohem se ajo që ju është premtuar levaki. Do, do të bën vaki, do të ndodhë. Gjithsesi, do të ndodhë. Qe kjo është shpjegimi i rrumbullaksum i fillimit të sures El-Murselat. Qysh? Pejgamberi sa selam vëllezër nga jeta e përditshme shpeshherë njerëzve u ka sjell shembuj nga praktika konkrete për të ardhmen e tyne në ahiret. Gjithmonë. Dhe kjo është e çka duhet të, të, të bëjmë Domethënë, na kemi ardh n'dunja Allahun me njoftë, Allahun me adhuru, dhe kemi ardh n'dunja m'u përgatit për botën tjetër, që në ahiret të jemi të suksesshëm. Krejt çka ka jashta kësaj, duhet kësaj me i shërby, patjetër, përndryshe nuk është n'funksion. Në begati që Allahu t'dërgon që e cika më erdi. A e sheh rahmetin e Allahut në dashnin e nonës për ty. A e sheh mëshirën e Allahut xhel-le ve ala. A e don Allahun ma shumë kur t'don nona ma shumë. ose baba, kujdesi i prindit për ty, ose ti si prind kur kujdesesh për fëmijën tond, qeky kujdes, ku përfundon qeky kujdes? A përfundon te knaqsia me fëmijën dhe me prindin, apo kalon në rritje të besimit në raport me Allahun, ku, ku, ku e ka fundin qeky? Shumë është me rëndësi kjo punë. Për shembull, njerëzit ë e ka fëmijën e vet, gëzohet. Maksimumi çka mundet me thonë n'këtë situatë, tek shumica është, Elhamdulillah. Sahi, kjo është fjalë goje, po, Elhamdulillah, po. Ti kur po e përkëdhel fëmijën, po e don fëmijën, në qetë dashni, a po e sheh ti dashninë e Allahut, që ai ta ka jep këtë dashni. Qetu është një, Elhamdulillah, tjetër. Kush ta ka jep këtë dashni? Kush e ka jep? Allahu ta ka dhonë, po. Prandaj, kur ajo gruja e ka gjet fëmijën e saj, që i ka humb n'betejë, e ka vrapu, nona si e tërbuar, vrapon me gjet fëmijën e saj, ku është? Kur e ka gjet, e ka shtrëngu fort, e ka shtrëngu fort. E sheh rahmetin e Allahut qëtu, faljen e Allahut qëtu, e shohim Allahun. Që kjo është e pjesa që nuk shijet, nuk duket, e që duhet ne me e pa, duhet me vizualizu, që e ka mjegullu këtë pamje materializmi, e ka mjegullu këtë pamje aspekti i dunjasë, e duhet këtë mjegull me hjek, me këto mesazhe, me pa diçka përtej perdes, përtej mjegullës, përtej prekjes, përtej konkretes, përtej shijes, përtej përjetimit fizik, material, e kalu në përjetime tjera me pa Allahun xhele xhelaluhu, a po e sheh, e me pa në kuptim qenës a i në ahiret shihet, në dynja s'e sheh, po a po e sheh madhninë e tij, a po e sheh, a po e sheh rahmetin e tij, a po e sheh buja, a po e sheh bujarinë e tij, a po e sheh, innema tuadune levaki, a po e sheh ahiretin, a po e sheh atë ditë për të, a po e sheh, Po e sheh llogaridhënien, apo të prit. Këto duhet me i pa ato? Njerëzit kanë lidh me ato gjëra që ti merr as shkon apo. Gjithçka, gjithçka. Prandaj vëllezër, vëllezër. Ahireti është epiqendra e jetës tonë. Është strumbullari i organizimit të jetës tonë. Nëse nuk e organizon jetën ahireti, edhe gjitha mesazhet e kësaj dunjaje, begatitë çka do të qoftë, nuk i shërbejnë pregatitjes për atje. Nuk jemi tu i lexu qysh duhet, si duket gjuha po dallon, s'pe kuptojmë gjuhën. Andaj, edhe Ramazani është për këtë aspekt. Vjen që të na e kujton udhëtimin, si një lloj pregaditje, si një lloj, si një lloj e, e, e, e, furnizimi i duhur për udhëtimin e gjatë, Një pregaditje e veçantë, njerëzit në dunja pregaditen me ushqim për rrugë, apo ndërsa pregaditja për ahiret është pa ushqim, apo për me shku në ahiret, duhet me lonë ushqimin, në dunja për me udhtu duhet me marrë ushqimin, e i kanë pregaditjet ndryshme, i kanë një mjete ndryshme, qëto a po e shohim innema tuadune levaki. E pastaj Allahu xhele ve ala flet për do ngjarje që kanë me ndodhë dhe përdo. E prapë njeri thotë, ku e më në Allah këtë pjesë? Shiko çfarë ngjarje madhore, ti si e kërkë nuk shi e shte përdo. Allahu thotë, fa idhen nuxhumu tumiset, wa idhes semau furixhet, wa idhel xhibalu nusifet, wa idher rusulu ukkitet, li ejji jaumin uxhilet, li jaumil fasl. Wa ma adrake ma jaumul fasl, wejlun jaumeidhin lil mukedhibin. Allahu thotë, fa idhen nuxhumu tumiset, kur yjet të shuhen, shuarja e yjeve është edhe në kuptim të fikjes së dritës, s'ka dritë, po edhe në kuptim të shkatërrimit, s'ka yje fare, pëtër. I sheh yjet lart atje, ti e din sa është i madh një yll, në kuptim të njohurive shkencore, apo, e din sa është i madh. Kush e fik ato? Një zjarr ndodh dikun, krejt dunjaja çohet me e shkim, s'e shkim në llaf. Një zjarr në dunja, një pyll me u djeg. Allahu thotë fe idhen nuxhumu tumiset. I kemi mbajt të ndezura për qëllim të caktum. Kanë prodhu mesazhe të vazhdueshme, meqë përfundoi koha e marrjes së mesazheve, i fikim tani. E kuptove? Ylli n'qiell është mesazh. A e sheh ti si mesazh? Se vjen koha kur e fik Allahu Azze ue Xhel. Se nuk ka ma rol të mesazhit. S'ka ma. Merr fund me përfitimi, merr fund me madhnimi. Kaq, s'ke ma furnizim. Andaj Allahu flet për fikjen e ti e sheh ende t'ndezur, thush, ta kapi momentin ende sa është ndezur e të marr mësim. Për shkim fe idhen nuxhumu tumiset, Subhanallahu sa ka këtu material për ta madhnu Allahun tebareke ue teala. Pra, kur çahet qielli që dielli n'të është kandil. Apo në qiell as kandil s'është apo me dhe ka i madh kandila. Kur çahet çatia, çka është e unë ku jam për Allahun. E unë ku kam m'u strehu, ku kam me shku, apo, e kërkon strehimoren, apo, apo, domethënë detyrimisht, detyrimisht, këto ajete t'çojnë ka strehimorja, çojnë ka kijameti, Ramazani që bëjmë është strehimore, atje strehohemi për këtë ditë, ngase ai që mbrohet me Ramazan, nuk e godet çarja, e as fikja, as tretja, as shuarja, e kështu me radhë. Ue idher-rusulu ukkitet çka i bjen? Kur të dërguarit kur të ue idher-rusulu ukkitet edhe kur të dërguarit vijnë në datën e caktuar. Çfarë data e caktume? Të nderuar, kjo është padyshim mesazh i rëndësishëm. Allahu xhel-le xhelaluhu në dunja ka dërgu pejgamberë. Pejgamberët e Allahut dikë e kanë përgëzuar e dikë e kanë kërcënuar. Ata që e kanë përgëzuar, çka ju kanë thonë? Kur torturohej, kur torturohej Jasir dhe Sumeja, burrë e gru në meke, dy prindët e Amarit, çfarë u thonte pejgamberi s.a.s. në meke? Na bjen shembuj neve, a kështu a kështu e harron se është i krijum? E thot men juhjil idhame ue hije ramim Thot kush ka me i ngjall Eshtat kur bëhen si pluhur Ai vet Allahu thot kul thuaj Juhjihelledhi ensheeha euele merre Thuj ka me i ngjall Ai që ka kriju herën e parë Kur s'kanë qenë fare as pluhur Qaj ka me i bo Ka datë Ka termin E është kërcnu edhe, edhe, edhe Ukbe e është kërcnu, edhe Abu Xhehli. Po edhe është përgzu Sumeja edhe Jasiri. E Allahu thot ue idher rusulu ukkitet, kur pejgamberët sillen në terminin e paralajmëruar. Qëkjo qe dita që ju kena thonë, juve të përgzume, e qëkjo që ju kena thonë juve që vaj halli për juve. Ai termin po vjen a, o edhe, që në qëta Allahu betohet, ue idher rusulu ukkitet. Pse u shtynte, Allahu thot, li ejji jeumin me dit për çfarë dite u shty kjo, ditë e madhe, li jeumil fasl, ditën kur të ndahen punët mirë, n'dynja punët s'u ndanë, sado që e merr drejtsinë, s'e merr krejt sa të takon. Është sado që n'dynja dikush e merr dënimin të ndëzëm për krim të caktum që ka bërë. S'e merr tamam që ka bërë. Nuk e shëron plagën e viktimës kush pos gjykatës supreme, Allahut azze ue xhel. Veç qaj. Kur qaj ja bon. Edhe nuk e kompenzon damin e askujt, qysh duhet tamam për t'ja knaqë zemrën e fresku shpirtin, veç Allahut azze ue xhel. Ndaj Allahut kjo dit, ky termin është i caktum. Jeumi, ue ma edrake, ma jeumul fasl, ku e din ti çka kjo dita e faslit, kur do ndahet, do ndahet, e drejta nga e padrejta, do t'jepet haku i çdo kujt, Do të jepet haku çdo kujt. Madje sikurse ka në hadith e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo edhe një von një një dele që është godit nga një dash me brina, s'ka pas me çka më ia kthy, s'ka pas brina, me çka më ia kthy? Allahu xhelle ue ala kësaj që s'ka pas brina ja jep. E atij që ka pas ja hek, thot godite, ngase kjo dita e drejtësisë thot. Edhe pse nuk ka shpërblim për delen, as nuk ka dënim për dash, e as për kafsh nuk ka, ata në fund bëhen hi e pluhur, bëhen dhe, por i ringjall Allahu xhelle ue ala për ta realizu drejtsinë, çdokush e merr hakun, pastaj bëhen dhe. E kur e sheh mosbesimtari këtë trajtim të kafshëve kështu që bëjnë dhe thot ja lejteni kuntu turaba. Do thotë kisha me kon hajvan qështu. Mu bo dhen e dhi qështu, ma mirë ish kon se me met insan e mu dënu. Prandaj kur vjen njeri në shkallë, nivel e dëshiron me kon shtaz. Thot dikush e kur a kjo ditë Allahu vet. Wa idha ar-rusul uqitat. Kur pejgambert të vijnë në terminin e caktum, e kanë jap terminin, kanë jap është Allah e ka caktu këtë termin, u krye apo? Mirëpo njerëz bojnë tallje me të. E Allahu thot wailun yawma idhin lil mukaththibin. E në këtë ditë, në këtë ditë domethënë të ndarjeve, e në këtë ditë të e, e, sqarimeve, e qartësimeve, e largimit të mjegullimeve, e dilemave, dyshimeve, në këtë ditë, mjerë për ata që s'kanë besu se ka me ardh kjo ditë, mjerë për ata. fundi i vlerësimit të leximit të mesazheve apo injorimit të tyre Allahu na ruajtë. Dhe pastaj Allahu tebareke ue teala për me i bind njerëzit. Kjo nga kujdesi i Allahut xhel-le ve ala të nderuar vëllezër. Kujdesi i Allahut për njerëzit, ju sjell argumente nga forma të ndryshme, veç me i bind. Mos mbet asnjë arsye tek njeri për mohim. Kjo është kujdes i madh, edhe këtë duhet me e vërejt në Kur'an kur lexon. Ku është Ukbe? Ku është Velidi? Ku janë këta të naj me emna Abu Lehebi? Po tjerë emna, po s'ti me emna të është përveqëm, së zani gjeografikisht shkujme me tu afru kah na këtu, po domethënë që ku janë e ku janë, s'o me rëndësi? Ku janë? Ku është kuna për? Ku është forca, ku është fuqia, ku është arroganca? Ku, ku janë këto pra? Allahu thotë, Kedhalike nef'alu bil mujrimin, Kjo është rregull, ligji jonë, ne kështu vazhdimisht veprojmë me kriminelët. Kështu i japim afat, por kur t'i kapim nuk mund të ikin. Wailun yawma idhin lil mukaththibin, mjerë për ata që mohojnë këtë ditë këtë takim. Kjo kjo kjo përdoret përmendet disa herë në Kur'an, dhe si lloj ndarje mes mes ajeteve. Prandaj deri këtu po e përfundojmë të nderuar vëllezër dhe motra për të lënë vend për ta përfunduar në dersin e ardhshëm pjesën e mbetur. Dua të them për fund se nuk duhet më në këtë mesazh me rëndësi vëllezër. Në Kur'an flitet shpesh për Kiametin. Shpesh. Mos lejoni që, mos lejoni që përmendja e shpesht e ngjarjeve të Kiametit ta normalizon këtë ditë. Po po kom ni, po kena dëgju. Le të jetë çdo lexim i ri, çdo lexim diçka e palexume, e padëgjume, një qasje ma ndryshe, një meditim pak ma ndryshe, pak ma i thellë, gjithë gjithmonë na freskon ky lexim zemrat, na vetëdijeson mendjet, na organizon jetën, na koncentron ka duhet me shku gjithmonë, ngase s'i ka sjell Allahu këto ajete për t'i përsërit apo për të mbushur rreshta, jo. Po i ka sjell për urtësi t'mëdha Secili përshkrim është i përmend në kontekst t'caktum, që e ka arsyen e caktume, e ka shpjegimin e caktume dhe e ka urtsinë e caktume. Prandaj, lexoni për kiametin. Jo për, jo për vajtim, jo për mjerim, jo për zhgënjim, po për inkurajim, për fuqizim, për ngritje të furishme, veçanërisht tash po vjen muaji i aktiviteteve i angazhimit, që furishëm të ngritemi me orientim ka